يا الله والتقوى ومن فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۖ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إلى الله تصير الأمور Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo, a ti zaista upućuješ na pravi put, na put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji.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 Nakon zahvale Allahu Đalešanuhu i salavata na Rasula sallallahu alaihi ve sellem, draga braćo i cijenjene sestre, ovi koji ste zadovoljni Allahom kao gospodarom i islamom kao vjerom i Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem kao poslanikom i našim uzorom i putovođom do sudnjega dana. Meni je neizbjerna čast da večeras govorimo o Kur'anu i o hadisu Resula sallallahu alaihi ve o ispravnom putu s kojim je došao posljednji Allahov poslanik. Dakle, čast mi je da govorim ovdje među vama u Stuttgartu, odnosno u Njemačkoj, u zemlji Kufra, u zemlji koja je obilježena širkom prema Allahu Đelešanuhu i velikim griješenjem. I ja sam neizmjerno obradovan zbog toga što večeras, alhamdulillah, pored svega onoga što sam ovih dana vidio u Njemačkoj, koju našim ljudima, da li u Bosni, Sanđaku ili Makedoniji, ne znam gdje, posebno u Bosni, opisuju kao nekakvu obećanu zemlju poput Amerike i ostalih država. Dakle, vidjeli smo taj njihov i gledamo svaki dan njihov razvrat i moralni pad i sunovrat. Pored toga vidimo u toj Njemačkoj u tom moru kufra, u moru džahilijeta, u moru neznanja i bezboštva ova svjetla lica, ova svjetla lica mu'mina koja svakako raduju. Dakle, to je dokaz, to je dokaz, alhamdulillah, za nas sviju i to je ono što budi kod nas još više optimizam, optimizam da će Islam, inša Allah, uskoro pobjediti i da, je ova sahva, dakle ovo buđenje muslimana uveliko počelo. Da se muslimani, oni koji se vraćaju istinski Kur'anu i sunnetu, povezuju tom neraskidivom imanskom vezom na cijelom dunjaluku. I inša to ne može niko zaustaviti. To ne može niko zaustaviti jer Allah hoće i želi da ova vjera pobjedi. Da ova vjera pobjedi jer to je vjera koju Allah Đelešanu jedino priznaje. Zato bi na početku spomenuo, braćo i sestre, riječi jednog kršćanskog sveštenika koji je govorio na glasu Amerike, dakle držao je predavanje kršćanima i između ostalog na kraju su mu postavljena pitanja, jer mi znamo da je 2000. godina, odnosno novi milenij kako ga zovu, kod njih uvijek imaju oni svoje neke godine koje oni smatraju presudnim za njihov život. Presudnim za ono što će se desiti u budućnosti, pa su ga pitali šta misli on, u, znaku čega, u znaku čega će biti novi milenij. On je spomenuo tri stvari. Rekao je, ja bi prije svega spomenuo tri događaja koja mi očekujemo. Prvi je dolazak Isa a.s. odnosno Isusa ili spasitelja kako oni to zovu. Drugi je veliki kosmički poremećaj koji će se desiti. I treći je, što njih najviše rastužuje i zabrinjava, jeste velika ekspanzija Islama. Širenje Islama. Iako, dakle, to su riječi iz usta Allahovog neprijatelja. E, iako će ih svi napadati, svi će se okomiti na muslimane, muslima, Islam će se proširiti i to pravi, pravi izvorni islam s onim s kojim je zadovoljan Allah Đalešanuhu. Dakle, ljudi će prihvatiti vjeru i vratit će se vjeri jer nema drugog zadovoljstva za dušu, niti spasa, ni na ni na ahiretu, bez islama, bez Kur'ana i bez sunneta Rasula sallallahu alaihi ve Zato bi ja večeras spomenuo nekoliko kuranskih ajeta i sure Ali Imran, koji trebaju da budu za nas pouka i poruka. Ja Allah Đalešanuhu govori o ljudima, o istinskim mu'minima koji su obdareni razumom, koji razmišljaju o Allahovim ajetima da bismo vidjeli šta u stvari znači istinski iman, šta su to pravi, pravi vjernici, ko su oni, kakva su njihova, kakva su njihova obilježja i da bismo odatle izvukli pouku i vidjeli zbog čega danas ummet stagnira i zbog čega je stagnirao i nazadovo sve ovo, sve ovo vrijeme.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 Za one koji su ulul albab. I Allah Đelešanumu nakon toga nabraja njihova svojstva. Pa kaže الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض to su oni koji spominju Allaha Đalešanuhu stojeći i sjedeći i ležeći i koji razmišljaju razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje koji razmišljaju o Allahovim ajetima o o, znakovima Allahove Allahove moći i njegove jedinosti dakle ovi ajeti će inša biti moto našeg večerašnjeg predavanja i ovo su dersovi o odgoju, o odgoju naše duše, o odgoju e, istinskih vjernika muslimana koji trebaju, vallahi braće i sestre, u ovom vremenu, u ovom vremenu trebaju da preuzmu jednu veliku odgovornost na sebe. Jer mi nosimo veliki emanet. Veliki emanet zbog kojeg ćemo odgovarati pred gospodarom svjetova. Pred, ako ga ne budemo ponijeli, ako ga ne budemo ponijeli kako treba, i nosili i bili dokaz, bili dokaz protiv drugih i bili pravi uzori našim budućim generacijama, će nas na Dunjaluku naši sinovi i naši unuci, a na ahiretu nas čeka, čeka kazna kod gospodara svjetova, sačuva nas Allah od toga. Dakle, knjiga odgoja, braćo i sestre za muslimane, jeste Allahova knjiga. Allahova knjiga Kur'an koja odgaja ovaj ummet koji je, koji je Allah Đelešanu opisao riječima kuntum hajra ummetin uhriđat lin nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio na zemlji. Dakle, muslimani, oni koji slijede Kur'an i sunnet, su po Allahovoj knjizi najbolji ummet koji se ikada pojavio. Zbog čega? Zbog čega? Za, zato što naređujete dobro a zabranjujete zlo i vjerujete u Allaha Đelešanuhu. Tako da Omer radijallahu ta'ala kad je, tuma, objašnjavao ovaj ajet kaže tako mi Allaha nećete postići ovo prvo nećete postići ovo prvo šta to znači nećete biti najbolji ummet dok ne postignete ovu drugu dok ne budete naređivali dobro, dok ne budete zabranjivali zlo, i dok ne budete istinski vjerovali u Allaha Đelešanuhu. Šta to znači, braćo i sestre? Ovaj ajet je dokaz da ovaj ummet nije došao sam od sebe. Da on nije izišao i pojavio se sam od sebe. Nego je Allah izrao izveo ovaj ummet s ciljem. S velikim ciljem. Dakle, Allah je izveo ovaj ummet da izvrši posebnu misiju i zadatak, zadatak na zemlji u ljudskom životu. I poslao mu je poslanika da ga odgoji. Dakle, da taj ummet poslanik sallallahu alaihi wasallam odgoji za kuranskom trpezom. Kako bi ga pripremio za ovaj veliki zadatak. Dakle, za naređivanje dobra, a zabranjivanje zla. I za izvoženje ljudi, robovanje, iz robovanja ljudi u robovanje gospodaru, gospodaru ljudi. Dakle, to je zadatak s kojim je Allah zadužio ovaj ummet. I u Kur'anu je sadržan potpun program odgoja, istinskog odgoja i istinskog života za onoga ko želi sreću i zadovoljstvo na oba dva svijeta. Dakle, i ovaj naš izvanredni identitet koji treba da posjedujemo, koji treba da posjedujemo, a koji su nosili ashabi, po kojima su bili obilježeni i prepoznatljivi, prepoznatljivi svugdje, na svakom mjestu, po svojoj hrabrosti, po svom ponosu, po svojoj poniznosti, po čestitosti, skromnosti i tako dalje, svim vrlinama, našli su oda, i uzeli odakle, iz Kur'ana, iz Allahove knjige i sunneta Rasula sallallahu alaihi Dakle, to je ta stvarnost. Oni su kuranske ajete kuranske ajete pretočili u praksu. To je poenta na koju hoćemo da skrenemo pažnju. I zato su bili uzori. I zbog toga, dakle, taj identitet mi danas, alhamdulillah, nasljeđujemo. Vidite kako izgleda generacija koja želi da, prihoda ide Allahovim putem. Ne zanima je džahilijet. Wallahi, satrla je taj džahilijet svojim nogama. Svojim vjerničkim nogama. I gadi im se to. Muslimanima i muslimankama, onima koje je Allah nas uputio, gadi se džahilijet. I žele, žele, kad, su oni izišli iz tog džahilijeta i spasili se iz te kaljuže nemorala, i kad im je Allah dao svjetlo i kad su ugledali istinu, žele da i druge pozivaju. Nisu zadovoljni samo s tim da jedna skupina klanja u mesčidu, dok druga provodi, i provodi noći Jorgija u kafanama, dok muslimani drugi koji nose muslimanska imena i čak i oni koji ne vjeruju, kršćani židovi, dok oni, dok oni dakle se utapaju, utapaju u širku i kufru i u nemoralu, nisu zadovoljni s tim nego hoće da ih pozivaju Hoće da ih pozivaju su nas zadovoljstvo u tome i žele, s time Allahu, Allahovo lice. Dakle, i ova sahva, ovo buđenje je i svjedok, toga. I prvi ajet, dakle, opisuje, opisuje ko su ti ljudi. To su oni, ko su, Allah spominje ovdje izraz ulul elba, braćo i sestre. Oni koji razum imaju. Oni koji razum imaju, ko su oni? Posjeduju zdrav razum ljudi i žene koji Allaha vjeruju, koji Allaha spominju, kako? Kako? Ovo je tema našeg drsa. Kako spominju gospodara svjetova? I stojeći, i sjedeći, i ležeći. Je li to dosta? Je li to dosta? To je velika osobina. To je dobra osobina. A je li to dosta? Jesu li ashami se zadovoljili, time? Je li samo dovoljno jezikom izgovarati određene riječi koje nam je Allah objavio? i poslanik sallallahu alaihi sallam nas zadužiti da izgovaramo? Je li dosta da se izvrši taj zadatak s kojim nas je Allah Želešanu obavezao i ajete s kojim nas je opisao koji smo proučili u, u, u ovome na početku ovoga predavanja i drugi ajet gdje Allah kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo od vas stvorili srednji ummet. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Da budete svjedoci protiv drugih ljudi. Je li dosta da bi bili svjedoci protiv drugih ljudi na sudnjem danu i da bi smo ponijeli epitet najboljega ummeta koji se pojavio na zemlji, da samo Allaha spominjemo jezikom. Da samo Allaha spominjemo jezikom i razgovaram, izgovaramo određene riječi. Dakle, nije dosta za taj, za da bi se taj zadatak izvršio. Je li dosta dakle, da ummet samo okupi se na halkama zikra, jer nas tako Resul sallallahu alaihi naučio i je li tako odgojio svoje ashabe. Ne, oni su zikrili i srcem. Njihovo srce je živjelo za islam. Njihovo srce je živjelo za islam. A je li i to dosta? Je li i to dosta? Ne. Ne, nego Allah mu kaže da su to oni koji razmišljaju, dakle spominju Allaha Đelešanohu, veličaju ga jezikom i svojim srcem, njihova, srca izgovaraju šehadet. I onda kad im ne izgovara, ne izgovara jezik, jer oni gore od imana. Žive samo za taj dan da sretnu svoga gospodara, a on s njima zadovoljan. Zašto? Zbog čega to? Zato što je, braćo i sestre, Allah Đalešanuhu ovaj ummet zadužio s onim što nije, čime nije zadužio druge ummete. Šta kaže Allah za druge ummete? Za druge narode i njihove poslanike, u suri koja nama svima dobro poznata, al bejine, petom ajetu, kaže uzvišeni, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينَ nije im bilo naređeno ništa drugo nego da Allaha istinski obožavaju. To je bila naredba ostalim narodima. Ništa im drugo nije imalo nego da Allaha istinski, istinski obožavaju. Međutim, ovaj ummet ima dodatni zadatak. Za razliku od ostalih ummeta, pa kaže Allah Đelešanuhu وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ Neka među vama bude skupina oni koji će naređivati dobro, zabranji, e, zabra, koji će pozivati u dobro, naređivati ga i zabranjivati, zabranjivati zlo. To je jedan, to je jedan zadatak. I kaže uzvišeni وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ I borite se na Allahovom putu istinskim džihadom. Istinskim džihadom. I ne odustajte od toga. Dakle, i nije čudo što ovaj ummet je zadužen s takvim stvarima s kojima nisu zaduženi drugi narodi. Odgovor je u sljedećem. Dakle, svaki poslanik prije je poslat samo svom narodu i poslije jednog poslanika Allah je slao drugu. pa treći, pa tako niz poslanika do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je pečat svih poslanika. Nema više posle njega poslanika. Koga će Allah poslati da ga, da ga zaduži s određenom obavezno da upozorava narod. Ne! Nego nakon poslanika Allah Đalešanuhu zadužuje umet s onim čime je bio zadužen poslanik. Sallallahu alaihi Dakle, mi imamo ista, ista zaduženja da prenesemo istinu kao što je imao poslanik sallallahu alaihi ve I na, njama, na nama je ta impativita, ta naredba poslanja strane Allaha Đalešanuhu. I, kao, I ashabi su to dobro shvatili i zato su, zato su bili primjer nama i zato su najbolja i neponovljiva generacija. I pomagala na tom putu koja su Allah spominje to. Prvo je iman. Je li dosta? Zikri jezikom i srcem. Je li dosta? Ne. Nego Razmišljanje. Dakle, to je također zahtjev imana. O čemu razmišlja musliman? O čemu razmišlja musliman i muslimanka? Oni koji su spoznali gospodara svjetova. Dakle, oni razmišljaju o cilju svoga života. Što sam na zemlji? Zbog čega živim? Kuda idem? Kakav je smisao života? Zašto insan živi? Zašto ga Allah stvorio? Šta je poslije smrti? Ima li života poslije smrti? Razmišlja o nebesima i zemlji, o stvaranju nebesa i zemlji, o kosmosu, o ovoj divnoj harmoniji koja vlada u prirodi, koja vlada u prirodi. Razmišlja o Kur'anu, o Kur'anu kao o Allahovoj riječi koja mu povećava jekin. Zašto mu povećava jekin? Zašto mu povećava objeđenje? Zbog toga, braćo i sestre, što danas jedino muslimani mogu da se pohvale s tim da uzmu knjigu Allahovu i da kažu ovo je od Allaha Đalešanu. Može li to jedan drugi narod? Wallahi ne može niko. Samo muslimani. Da uzmeš knjigu koja se opipat može rukom i kazat i da izazoveš s time da izazoveš sve učenjake, sve filozofe, sve ljude na dunjalu koji je ovo je od Allaha, a vi demantujte ako možete. Vi to pobijte ako možete. Nema toga ko će to pobiti. I to ti povećava jekin. To ti povećava objeđenje. Jer nema, zar židovi dosad ne bi pobili to? Zar su židovi prijatelji muslimanima? Nisu, vallahi. Neprijatelji koji su radili i rade i dan i noć, nikada ne prestaju, kao i kršćani, da izvrnu. Jer oni nemaju istine. I onda hoće da islamsku istinu, da Kur'an izokrenu, da izjave nešto izbace i se kako bi bacili sumnju među muslimane. I prenosi se jedna predaja koja nam zorno svjedoči ovu stvar. Kad za vrijeme halife Al-Ma'muna, halifa al mamun jedan put naišao ulicom i vidio je grupu ljudi kako razgovaraju, pričaju o životnim stvarima. Među njima se posebno isticao jedan židov jedan židov, mlad čovjek, ali židov, koji je bio jako inteligentan. I nakon toga što se razišli halifa, nam on priđe njemu i kaže mu, mladiću, zašto ne primiš islam? Je li moguće da ti tako pametan, tako inteligentan, ne primiš islam? Kaže, nemoj mi to nuditi, ja imam svoju vjeru, ne treba mi to. Nakon toga židov je otišao svojoj kući, otišao je svojoj kući i razmišljao je. Što, što toliko vjera? Mora biti samo jedan pravi put. Hoću ja to da provjerim. Imao je jako lijep rukopisa. Tada, tada nije bilo kompjutira ni mašina za pisanje. Šta je uradio? Hoće da provjeri šta je istina. Biblija, stari novi zavjet ili je Kur'an. Ne može biti sve istina. Jedan je pravi put. I šta je uradio? Uzao je, je Bibliju, uzeo je stari zavjet u koji vjeruju židovi, koji ih slijede i vidio šta tamo piše i na osnovu toga sastavio još neke stihove na tom papiru i napisao nekoliko, papira takvi i odnio je u sinagogu židovsku. I kad je došao, kaže, sveštenicima njihovi, ja sam donio nekoliko listova te vrata. Hoćete li da ih kupite od mene? Ja sam siromašan, trebaju mi pare. Kaj hoćemo kako da ne? Uzeli su papire i stavili i dali mu pare. On je otišao. Uradio je to sa novim zavjetom. Sa novim zavjetom u kojeg vjeruju kršćani isto je to uradio i napisao i odnio i u crkvu i ovi su kupili bez, ikakvog razmišljanja. Uzeo je Kur'an i onda iz svoje glave izmišljao ajte koji, su po njegovom odgovarali onome što, što je vidio u Kur'anu. Napisao i odnio je u mesčid imamu. I kaže, ti si musliman, a ja imam nekoliko listova Kur'ana, pa ako hoćeš da ih kupiš, a meni treba novac. Kaj donesi mi te listove. Kad mu je dao, kaj e, čekaj da vidim, da provjerim. Da provjerim, da vidim šta piše ovdje. Kad je pročitao, kaže, je, ovo nije Kur'an. Ovo nije Kur'an. Kaže ovaj židov, kako znaš? Pa Allah je objavio Kur'an. Ja imam Kur'an, ja znam Kur'an na pamet. Ovdje nema ništa iz Kur'ana. Kaže, ašhadu an la ilaha illa Allah, ašhadu anna Muhammadan abduhu da nema drugog Boga osim Allaha. Dakle, to je istina i da je Muhammed sada njegov poslanik. Dakle, lahko se otkriva ta istina ko hoće, da, dođe, da, dođe do istine. I zbog toga je, dakle, razmišljanja kod muslimana, kad razmišlja o Kur'anu, o njegovim naredbama, o njegovim zabranama, jer neće naći u Kur'anu jednu naredbu, a da njegov razum kaže, evala da je bila zabrana, bilo bi bolje. I niti jednu zabranu da kaže, ja da Allah ovo nije zabranio, možda je bolje bilo. Ne, nego sve se slaže, sve se slaže s, razumom. Dakle, razmišlja o tome musliman i to, povećava mu to Jakim. Zato Allah Želešanu kaže, nakon toga što su, što, su razmišljali, kad su vidjeli da se poveća njegov jakin, kod Allaha Đelešanu traže i moli od Allaha da ih spasi, da ih spasi jer će ženama, jer su svjesni da će doći pred gospodara svjetova. O čemu još razmišlja musliman? Zna kad vidi ovu harmoniju, zna da je Allah stvorio čovjeka s ciljem, da je Allah stvorio dunjaluk zbog nekog cilja. Dok se taj cilj ne ispuni, ako se taj cilj ne ispuni, a ne može se sve ispuniti ako se sa smrću sve zašašava. Ne može. Dakle, ono je, zbog čega je Allah stvorio ljude i zbog čega je stvorio dunjaluk, nebesa i zemlju, ako se ne ispuni, ako ne postoji drugi svijet gdje će se upotpuniti pravda, gdje će se ljudi, zlikovci kazniti za svoje zlo, a pravedni i pobožni i bogobojazni nagraditi za dobra djela, onda život nema smisla. Onda život nema smisla, to vjernik osjeća, to zna. E zato moli Allaha Đalešanu i kaže فَقِنَا عَذَابَ Gospodaru, spasi nas, spasi nas vatre. Rabbana, innaka man nara fakad ahzejte. Gospodaru, onoga koga ti uvedeš u vatru toga dana, on je ponižen. Već si ga već je, dosta mu je poniženja, dosta mu je poniženja i patnje. Dakle, to je molba od, upućena Allahu upućena Allahu za istinske, za istinske mu'mine. Dakle, to su oni koji razmišljaju, dakle, koji zikre i jezikom i srcem i razmišljaju o Allahovim znakovima i ajetetima. Je li to dosta, braći i sestre? Je li to dosta da bismo bili od onih koji su ulul elbab, koji, su, koji istinski razmišljaju, koji su pametni, koji imaju mozak? Ne, nakon spoznaje, nakon spoznaje istine, Allah Đalešanuhu govori o njima, o njihovim dovama, pa kaže فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيُّ عَمَلَ, عمل عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَى بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدٍ Pa im se odazvao njihov gospodar. I kaže, ja ću zaista nagraditi one koji budu radili dobra djela od vas, bili muškarci ili žene. Nema razlike, bili muškarci ili žene, ba'dukum min ba'd, ovom ćemo kasnije doći. Doćemo, govorit ćemo posao o ovoj stvari, gdje Allah kaže, vi ste jedni od drugih. Muškarci su i žene jedni, jedni od drugih. Dakle, Allah Želešan se odaziva kada mu'minima? Kada izvrše i svoj iman potvrde djelom. Kada njihova praksa bude svjedočila o onome što je u njihovim, što je u njihovim, što je u prsima. Dakle, kad su sve pretočili u djelo, Allah Želešan nije rekao, nije rekao odazvaću se ako budete zikrili, odazvaću se ako budete razmišljali. Ne, nego kaže, فَلَّلِنَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِ Dakle, onima koji budu učinili hijđu moje ime, koji budu protjerani iz svojih domova, koji budu se borili na mome putu, pa ubijali neprijatelje i ginuli, i ginuli, njima će oprostiti grijehe. a šta je ovo? Jel ovo spada samo u zikr jezikom? Jel dovoljno? Jel, poslanik se naučio svoje ashabe nekakvim halkama zikra gdje se spominje, spominje po sto puta la ilaha illallah, po tada ja i tako dalje. Neke druge te riječi spašavaju i Allah će nakon toga odazvati. Ne. Ne. Nego evo dijela preko kojih moraš potvrditi svoj iman ako ješ istinski, istinski mu'min. Dakle, tu se spominje djelo. I ova djela koja su spominju spomenju ovdje, dakle, su ono što upotpunjava kod, čovjeka, kod čovjeka iman. I mora se desiti djelo. Kod nas, vjerujte braćo, ljudi ne znaju, postoji takozvana murđijska akida, o kojoj ljudi ne znaju kod nas. U Bosni, kod nas kad pitate ljude, odnosno kad se uči na medresi ili na fakultetu, akida i fik. Kad pitaju ljudi, i pogledaj ovo, kako vas neko upita, kojeg ste mezheba u fikhu, recite da ste Ebu u mezheba. Ako vas neko upita koje ste mezheba u akidi, recite da ste maturidijskog mezheba. Znate li ko je maturidi? Znate li ko Ali ste maturidijske akide, jeste li? Dakle, ljudi, zbog čega maturidijske akide? Zbog određene neke stvari koje, koje maturidi, gdje se on razlikovao od akide Hristonatel džemata. تدمر روض الحياة النظير ولم يحن حتى الفراش الوديع ولا الطير من شرها المستطيل ششان ألا أيها المسلمون تنادي تنادي فأين النصير ششان ألا أيها المسلمون تنادي تنادي فأين وها نحن عين ترى أو يد رهينة عجز وقيد عسير وأحشاؤنا تتنزى أسا ويصعد كالنار من الزفير ويصعد كالنار من الزفير نقلب في الكون أبصارنا ونجتر في الليل صمت القبور فسألت وسأل الله slično pitanje, ako smo hanefijskog mezheva u fikhu, zašto nismo hanefijskog mezheva u akidu? Akida je važnija od fikha. Jel ti je Buhanife bio na pogrešnoj akidu? Jel ti je Buhanife nije istinski vjerovao Allaha Đelešana, nije istinski poslanika I tako dalje. E između toga postoji murđijska da Šta to znači? To znači nepove, odvajanje dijela od imana. Oni koji tako, oni koji tako vjeruju kažu, iman nije povezan sa dijelima i kažu da je iman Džibrila i iman najvećeg griješnika koji je izgovorio šahade, samo nek nije mušik, isti. Isti. Dakle, da li se tako može izbaviti ovaj narod murđijskom akidom od kod onih koji kažu bitno i kad kažeš našem čovjeku muslimanu do sada, a i sada je tako, osim onih koji nas Allah smilovo, zašto bolan pa dolaziš u Zašto ne padaš Allah na Bitno je srce. Bitno je srce, bitno je da je srce čisto. Pa kako ti je srce čisto kad ne padaš Allahom srce? Na osnovu čega hoć kažete, jer vjeruješ u Boga, kaj pa vjerujem. Vjeruješ sigurno Allahom, vjerujem. Pa znaj da od tebe Allah nešto traži. Allah tebi nešto naređuje. Tvoje, taj tvoje vjerovanje se mora pokazati, mora se, mora se potvrditi. Dakle, i ta, to djelo je vezano za uspjeh, za pobjedu i za vlast na zemlji koju Allah Đalešanu daruje onima koji istinski slijede Allahov put. A to kaže uzvišen u suri An-Nur u 55. ajetu وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِمَكِّنَنَّ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ Allah je obećao onima od vas koji budu vjerovali i radili dobra djela. Pogledajte braću. Dakle, koji budu vjerovali i radili dobra djela, on će vas šta? Učiniti halifama na zemlji. Učinit će vas halifama na zemlji i daće vam vlast. Daće vam vlast. Kao što je dao na prije vas. Nema drugačije. I muslimani, pogledajte kako su ostavili islam. Kada je, kako je prokleti Ataturk, kako je prokleti Kemal Ataturk uništio hilafet i uništio islam, a ne može ga uništiti, mislio da ga je uništio. Kada je okupio, kada je došao na vlast, okupio muslimane i uzeo Kur'an i podero ga i stavio pod noge i kada nema više ovoga. Nema više ovoga. I skinuo hijab, hijab protiv kojeg se i danas bore u Turskoj, zvanična vlast. I sa, sa glave prve žene muslimanke i tako je obeščastio i stavio ga pod noge i pogazio je nema više ovoga. Od tada umet luta. Jesmo li se podigli? Jesmo li doživjeli prosperitet nakon što smo okrenuli leđa islamu? I na istoku i na zapadu nismo vallahi, samo poniženje, samo dublje tonemo. A probali smo sve sisteme, i komunizam, i kapitalizam, i socijalizam, i demokratiju, i nema kakve ideje nismo, kako ideje nismo sproveli u svom životu ali nas je to samo odvelo u propast. Nije se riješio naš problem u našim prsima. Nema zadovoljstva bez islama. skoba ostaje. skoba ostaje u prsima. I ti radi šta god hoćeš. Pokušaj naći utjehu u bogatstvu, u ženama, u zinaluku, u vlasti, u ne znam čemu. Wallahi nema. Omen a'radan zikri fa inne lahu danka. Onaj ko okrene glavu od knjige moje, Ta će teškim životom živjeti. Kaže Allah Allah je to hak koji svako osjeća kod nas. Svi smo mi bili u džahilijetu. Ne može kod nas kazati, a e, ja sam mašala bezgriješan, ja sam bolji od vas, ja sam pametniji od vas. Ne, ne, ne, ne. Svi smo okusili gorčinu džahilijeta, gorčinu neznanja, gorčinu, gorčinu ovih poruka koje, u kojima danas, kojima nas ovaj umet. I tada se umet udaljio. Udalio se da Allah izgubio sve. Izgubio i dunjalog i Izgubio je ako ga Allah želešanuhu, ako ga Allah ne spasi. I, zato im umetom vladaju, vladaju, vladaju I pogledajte, najbrojniji umet, što se god desi, što se god desi, šta možemo židovima u ratu u Palestini? Šta im možemo uraditi? Samo protestujemo. Iziđemo pred zgrade i ujedinih nacija i protestujemo, oni nam se smiju tamo iza vrata. Smiju se i dalje kolju, siluju, bijaju, pale, a umet broji milijardu i 300 milijuna ljudi. I onda učenjaci izdaju fetve i kažu dozvoljeno je da palestinski mladić stavi oko sebe eksploziv i da ide da ubije, da ubije grupu židova. Dobro, ako je i dozvoljeno, je li to rješenje za umet? Je li to rješenje za ovaj umet? Zar nije bolje da izdate fetvu da se svi dignemo? Nego da žrtvujemo jednog mladića od kojeg sutra možda ima hajra, vidjeli ste onog mladića koji ima 22 godine, hafiz Kur'ana, dobar daja, otišao i šta je postigo? Šta je postigo? On je išao kod Allaha postigo nagradu. Ali za umet, šta smo mi dobili? I dalje židovi u kucu, i dalje ponižavaju. Dakle, kad smo okrenuli leđa Allahu i vjeri, onda je došlo, onda je došlo poniženje. Dakle, to je šart, vjerovanje i djelo, jer vjerovanje se mora ispoljiti. Poput učenika na ispitu, poput učenika kad dođeš na ispit, da li na fakultetu ili u srednjoj školi, profesor te ispituje i pita, jesi naučio? Jesi ti kažeš, jesam, a on kaže, mašala desetka. Hajde, idi kući. Hoće li tako biti? Neće, jesi naučio, jesam, hodi vam. Hodi ovamo da vidim šta si naučio, šta si naučio i kako si naučio. Dakle, muslimani danas Muslimani danas dok neprijatelji eksploatišu naše zemlje, dok nas ponižavaju, dok nas protjeruju, dok nas proganjaju, a mi samo kukamo i demonstriramo, zbog čega? Jer nema djela. Nema istinskog imana, nema, nema istinske želje i ljubomore prema Allahovim granicama. Nema, vallahi, nama je svejedno što se radi u Palestini. Bitno nek je ovdje kod nas mir. Kakav mir? Kakav mir bolan kad je musliman ponižen od mašika do magriba. I misli da će tebi biti dobro. Misli da će ta teorija, dok ne dođe do moje kuće plamen, ja ću sjediti. Uspjeti neće, vallahi, doći, do, doći kod tebe. I zar se može postići taj cilj s kojim nas je Allah zadužio i da se može postići pobjeda i nadmoć na takav način da se zatvorimo u i da zikrimo. I da zikrimo, jel? dok kršćani i židovi siluju naše sestre izvan tih zidina mešćida. A mi molimo Allah da nas spasi. Nećemo tako protjerati židove iz, iz, Palestine, nego onako kako je to radio Salahudine Ljubi. Kako je radio Salahudine Jubi koji je, koji je istirao, kršćane kada su 90 i nekoliko godina vladali, vladali kucom. Vladali i u oči petka krenuo i kaj kuda, zašto? Zašto baš danas? Zašto sada? Kaj hoću da klanjam džumu u kucu, inšalu. Ja klanjam džumu u kucu. Jel klanjao? Ja šta je? Alhamdulillah, očistio. Treba se dići. Treba se dići. Treba živjeti za islam. Treba živjeti za islam. Kako su to radili ashabi, oni koji su nas pretekli dobru, pa će nam onda biti dobro. I dok to ne postignemo, dok našu omladinu ne budemo okupljali, okupljali i odgajali za trpezom Kur'ana, nema hajra u našoj Allah, vjerujte, braćo i sestre, kod nas, naša omladina u Bosni sada. jer, mi smo najviše stradali u Bosni. U Čečeni također. Ovdje većinom smo mi, nama je poznata situacija Bosni. Šta sad, radi naša najbolja generacija? Wallahi, uz Allahu pomoć odbranili. I ponos, i čast muslimana i tako dalje. Mi znamo da naša inteligencija nije položila ispitu ratu. Nije minđušari, one koji smo mi zvali klošarima, izgubljenim ljudima, iz naroda čovjek, običan insan, on je položio ispit. On je položio ispit u Bosni. I ubijali su Allahove neprijatelje, još nisu imali ništa osim što je ostala fitra u njima. Nisu su klanjali, niti su post, ali mr. kad je vlah napo, onda mrzi. Nije se sa njim toliko sprijateljio. I zna da je vlah kukavica, da je slab, da je nemoćan, nekima oružje. I digao se i uz pomoć uspio. Koliko toliko uspjeli smo, nisu nas do kraja porazili. Ali, šta se sad dešava? Sad tu istu našu omladinu, našu najbolju generaciju koja je sad trebala da bude, koji su trebali da budu u prvim safovima, žene pokrivene, ponosne, dostojanstvene, sad je odvode na drugi način. Sad je od... Kafići su puni Droga, vjerujte da je provedena anketa u jednoj osnovnoj školi. U osnovnoj školi djeca od, od 8, odnosno od 7 do 15 do 14 godina. 80% djece koristi drogu, najjaču drogu. Najjaču drogu. To je njihov cilj. To je njihov cilj. A kad se digne neko od daija, neko od ljudi koji hoće da poziva u Allahu vjeru, da sve to zabrani. Ne, ne, ne, ne. Takvi se napadaju, takvi se smatraju ekstremistima, takvi se smatraju... I vidite vi, vallahi, ako danas muslimanima nije jasna politika kjafira, onda ja ne znam kad će im biti jasna. Nikad nije bila jasnija. Ko ima malo pameti, ko malo zdravo razmišlja, oni su tvrli karte. Za sad nešto skriveno rade. Javno ubijaju, javno ponižavaju, javno hoće da ponize i, govore to otvoreno. Od Miloševića preko te Tuđmana i ostalih javno govore da hoće hoće da se suprostave islamu. Ali muslimani to ne vidi I danas, i to danas ima politika jasna. Ali ne možeš se dići iz tog poniženja dok se ne vratiš Allahu, Allahu i vjeri. Dakle, bez toga, bez dijela, Allah ne prima, ne prima naš iman. Jer sa čime ćemo pred Allaha Kako ćemo biti svjedoci protiv drugih ljudi na sudnjem danu? Kako ćemo biti? Na Vozućoj, kad je, se desila bitka na Vozućoj i osvajanje Vozuće, mi smo zarobili nekoliko četnika Allahom voljom i sad morali smo ih pustiti. Morali smo ih pustiti jer smo imali naših vojnika tamo zarobili kod njih. E hajmo kada ih pozovemo u Islam. Jer dužan si tu, moraš ih pozvati u Islam. Pa ako prihvate, prihvati. Jer oni su dužni da slijede poslanika koji mi. Isto jednako. Ako ne, njima je I kad smo im govorili o islamu, kad smo im govorili o islamu, šta znači islam? Šta znači šehadet? Da mi vjerujemo u sve poslanike, u sve knjige, objasnili im dogmu njihovu pogrešnu o trojstvu. Ko je bio isale sam i tako dalje? I kakve su dužnosti muslimana? Kakav njegov život treba izgleda? A ovaj je rekao, mogu li ja nešto da kažem? Kao, možeš izvoli bulju. Kaže, ja prvi put za takav islam. kako? Pa ja sam živio s muslimanima u Banja Luci. Oni su pili alkohol i ja pio alkohol. Oni činili zinalog, ja činio zinalog. Oni psovali Allaha, Boga i ja sam psovao. Ja Sve smo isto radili. Nisam ja u crkvu, su išli oni u džamiju. ako dakle, ja prvi put čujem za ovakav islam. Utopio se umet. Izgubio se. I on da sada poziva kjafire koji su sto posto izgubljeni koji su legalizirali homoseksualizam, koji su legalizirali najveće poroke i čine je najružnija djela i vallahi vape za istinu. Vape za dajama koji će ih pozivati u Allahu vjeru. To je hak, to je hak. Koliko švaba prima islam, koliko njemaca prima islam, intelektualaca, oni koji razmišljaju o životu. Zbog čega? Zbog toga što duša teži istini. I ako ti nećeš njega pozivati u istinu, u hajr, on će tebe pozivati u zlo. Pozivat će on tebe u zlo pa ćeš se, pa ćeš se utopiti. Zbog, i dalje, zbog čega je djelo? Zbog toga što nam je poslanik sallallahu alejhi to pokazao. Pokazao je taj put. Kad je Aisha, kad je Aisha bila upitana radijallahu anha kakav je bio ahlak poslanika sallallahu alejhi ve Šta je rekla? Njegov ahlak je bio Kur'an. Čitaš Kur'an i gledaš poslanika sallallahu alejhi Dakle živi Kur'an koji je hoda. Zašto? Naučio vas svemu. Nije rekao o, moji ashabi, znate, Allah Želešanu ono voli šehide, voli oni koji su na njegovom putu, pa ko pogine dobit će takvu i takvu nagradu. Ne, nego kaže, tako mi Allaha, volio bi da budem ubijen, pa proživljen, pa ubijen, pa proživljen deset puta, zbog nagrade koja čeka šehida. I nikada sablju nije ostavio od dana kad je postao poslanika posebno posle do svoje smrti do svoje smrti. Zašto? Ne da bi ponižavao, ne da bi klao ljude i ubijao, nego da bi širio istinu, da bi širio Allahovo svjetlo i da bi one koji zasmetaju davi sklonio s puta. Ne moraš prihvatiti, ali mora istina doći do tebe. Mora, nemoj mi braniti, a ti prihvatio ne prihvatio. Ali ne smiješ, ako mi zabraniš, učinio si zul i sebi, i meni, i svim onima kojima se zabranio da dođe do njih istina. Zbog toga je džihad naređen. Dakle, i dijelom je, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio to potvrdio kako se klanja, zekat kako se daje, kako se obavlja hađ, kako se vodi džihad, kako se ustrajava na istini, kako se sabura na istini i u bolesti i kad, su mu umirale žene i djeca i sve, naučio je ashabe kroz svoju, praksu i ashabi su onda prihvatili, prihvatili do njega i bili su pravi primjer. I to je sunnetullah. To je sunnet, ako hoćemo uspjeti moramo ići tim putem. Muslimani, ashabi nakon poslanika sallam nisu stali, zato su osvojili za 35 godina kompletan tada poznati svijet, kucali na vrata Beča, nakon nekoliko godina poslije smrti poslanika sallallahu sallam pronoseći istinu. Pronoseći istinu. Ja bih spomenuo samo dva slučaja. Koliko, koliko znači, koliko znači ovaj iman i naše ponašanje. Naše, dakle, nije musliman samo onaj ko nosi bradu, koji, ko svojim izgledom liči na muslimana. Ne. Islam znači prihvatiti kompletan način života koji nam je pokazao poslanik sallallahu sellem. Ja i ladina amanu, udhulu fi silmi kafa. O vjernici, uđite u vjeru potpuno. Potpuno. Nema ništa u šarijatu malo da, da kažemo, e to je vala sunnet nikakav, mustehab. To je bezredanje. Nije. Od misvaka do džihada, to je islam. Sve. Sve, šta god izbaciš, okrnio si islam. Makar malo si ga, makar malo si ga okrnio. Dakle, muslimani su takvi bi Primjeri su bili drugima. U Egipat osvajaju Egipat. Amr ibn As, to kad je osvojio Egipat sa svojom vojskom, Tamo su živjeli ko? Živjeli su tamo kopti. Kopti su tamo živjeli, oni su bili ortodoksi, nakon toga su došli pa katolici, katolici, kršćani jedni i drugi, samo različitog mezheba. I porazili ovi. Porazili ovi i dan danas ima u Kairu crkva koja se zove crkva Mari Đerđis. Nekakvog njihovog Marijana tamo. I u kojoj su katolici obavljali svoje nekakve molitve, a sam pogledaj koliki su zulu činili njima ubijali i koristili ih kao jeftinu radnu snagu i tako da ortodokse, da su ima, u toj crkvi imali samo mali čošak za njih. Eto ko fol da oni mogu dobaviti nekakve svoje molitve. Kad su došli muslimani, ovi su odahnuli. Kopti rekli su, e sad je hajr, sad će nam biti dobro. Jednoga dana bila je trka. Trkali se Amr, sin i jedan kopt. I ovaj ga je pobjedio. Kopt ga je pobjedio. I onda je Amrov sin uzeo bić i udaru ga, udaru i kaže, pobjedio ti ne pobjedio, ja sam bolji od tebe. Ja sam sin plemenitih ljudi. Pa kad je njegov otac vidio to kopta, pa kaže, gdje je pravda? Do juče nas ubijali ovi, proganjali ovi, sad došli muslimani, navodno sa svojom istinom i vidi što nam rade. Kome da se požalim? I rekli su mu, žali se halifi Omeru. Žali se halifi Omeru. I požalio se, pisao je halifi Omeru i došao je Omer. Došao je Omer zbog tog slučaja u Egipat i okupio ljude i zovnu onoga kopta i zovno Amrovog sina i dao bić koptu i kaže udri sina plemenitih ljudi. Bičuj ga. I kad ga izbičevo kaže Amru ibn Asu, o Amre, otkad si to ti ljude učinio robovima, a majke i rađađa i slobodnim ljudima. Pogledajte, pogledajte riječi koje su obilježile istoriju. Riječi Omera, Otkad si to ti porobio ljude, a majke ih stvaraju slobodnim? I Allah ih stvara slobodnim ljudima. Nakon toga, kopti primaju islam. Nakon toga, šta će to uraditi čovjek? Šta kad vidi kako halifa, glavni vođa muslimana, postupa? Nema ništa drugo nego da prihvati islam. Ubejde, Ebu Ubejde, kada je osvojio Šam i, pokorio kršane koji su plaćali džiziju, koja je bila jako minimalna, a imali su velike ustupke zbog toga. Nisu služili vojsku, nisu, nisu nikakve obaveza imali osim da poštuju zakon, a bili su zaštićeni muslimana. I kada je Herakle ponovo pripremio vojsku da se osveti muslimanima, ogromnu vojsku pripremio, kaže mu vratite, okupite sve kršćane, sve kršćane i vrate im džiziju. Vratite im ovaj metak. Pa su rekli, što? Nikad nismo čuli vladara da vraća ono porez. Je hoće vama ikad slabo vratiti poreze koje, vam je uzeo? Kaj demokratija ovdje, oni su pošteni, su dobri, oni su ovakvi, oni su onakvi. Poštuju ljudska prava, poštuju ljudska prava, malo sutra. Koriste jeftinu radnu snagu. Pa kaže, što nam žiziju? džiziju? je zbog toga što, nas, što, kršćani žele da nas napadnu, izvana priprema veliku vojsku, pa kaže, mi vam ništa ne garantiramo. Ne garantiramo sigurnost. Ne znamo što oni pobjediti. Pa vam vraćamo vašu žiziju, vraćamo vam vaš, vaš imetak. Nakon toga je pobjedila muslimanska vojska kršćane i kad su se vratili, jesu ponovo kršćani dali džiziju? Nisu. Što? Svi primili islam. Svi primili islam. Dakle, to je islam. To je islam s kojim je došao Resul sallallahu A nije ono kako danas židovi kršćani objašnjavaju, zato što muslimani neće, što a muslimani ako nešto hoće da urade na polju islama, onda hoće po svaku cijenu da izjednače, da izjednače Bibliju i Kur'an. Pa planiraju sad u našem vremenu da u istu knjigu saberu Bibliju i Kur'an. U istu knjigu. Zašto? Isto ono što su židovi radili kršćanima. Kad su uništili Isa u vjeru. Čistu. I onda Biblija je stari i novi zavet, ali sad zajedno, jel ne? Šta je, su zajedno, Zavod ovo, jedno i drugo. Zavu jedno i drugo. E, hoće sad tako i Kur'an. Pa da ga onda oni pokušavaju iskrivljati kako ne prestaje dakle da se bore. Ako hoće musliman nešto, hoće to. Nema da se iziđe javno pa da se kaže ljudima istina. Pa da se kaže ljudima istina. I vallahi bi prihvatili ljudi. Ako ne prihvatili, razmišljali bi židovi kršćani. Što su razmišljali i što su prihvatili islam nakon Ahmeda Didata? Nakon Ahmeda Didata njegovih rasprava sa njihovim, sa njihovim vođama kufra. Sa njihovim najučenijim ljudima. Koliko je, koliko ljudi prihvatilo islam preko njega? Dakle, to je islam istinski. I kaže Allah Đelešanhu dalje, govoreći za žene. Allah će nagraditi vas. Allah se odaziva vašoj dovi. Vi nakon čega? Nakon što radite dobra djela, bio muškarac ili žena, ba'dukum min ba'd. Vi ste jedni od drugih. Ne mogu da ne spomenem ovdje žensko pitanje u islamu, koje se danas također napada koji se danas također napada i gdje židovi kršćani kofol, hoće da govore protiv islama zbog toga što je žena ponižena u islamu. Ponižena žena može biti samo kod muslimana koji se drže islamu. I kod kršćana i kod židova. Kod, kod muslimana istinskih. Ako slijede Kur'an i sunnet, žena je druga polovica. Žena je druga polovina. I ona ima ogromnu ulogu u izgradnji islamskog društva. Ako ona, ako nju, zato hoću da upozorim svi u nas, ako ne izgradimo ženu muslimanku koja je stup islamske porodice, ne, nismo ništa postigli. Nismo ništa postigli. Zato su neprijatelji sama pokušali da našu i uspjeli da naše žene pokvare. Da muslimanke izvedu, kada jedan židov rekao, mi moramo raditi na tome da muslimanku izvedemo iz kuće da je, da je, uključimo u, javni život, da se druži s muškarcima na poslu i tako dalje. Ako to uspijemo, ako to uspijemo, mi smo riješili sa islamom. Mi smo riješili sa islamom. Nema žene majke, nema žene mu'minke, nema ponosne babine čerke, ne. Nego imaš izgubljenu ličnost. I Islam kaže, badu kumim, ba'd, vi ste jedni od drugih. Šta to znači? U 17. vijeku ili krajem 17. vijeka među kršćanima, niko od neće da kaže to javno. Vi kažete žena je ponižena, a vi ste u 18. vijeku kjafiri. Vi ste smatrali ženu da nije ljudsko biće nikako. To je nedavno bilo. To je nedavno bilo kada su, razmatrali o tome je li žena, ima li žena dušu ili nema. Ima li dušu ili nema? U crkvama, na, fakul, na univerzitetima, dalje, pa su kazali jedni, dobro, ako ima dušu, je to hajvanska ili insanska duša? ako je insanska, ako je ljudska, je li ispod nivoa čovjeka, muškarca ili nije? O tome ste vi raspravljali. Allah kaže, ba'du min ba'd. Vi ste jedni od drugih. To je Islam koji je uzdigao, ženu. I jesu vas habike bile ponižene? Kao što današnje muslimanke, o kojima govore, o kojima govore kršćani kad su napustile islamsko učenje, ko je izvao ženu mu'minku iz okrida islama? Koja danas traži veća prava nego što je Allah dao. A također i muškarci koji ne razumiju islam kako se ponašaju prema ženi muslimanki. Kakav odnos imaju? Kao prema robinji. Kao prema robinji. Oni je smatraju onakvom kako je židovi na nameću i kako su oni smatrali. A ne istinskom, istinskom ličnošću. Pogledaj koliko islam dao prava ženi. Omer on drži hutbu. Drži je hutbu uz Ramazan. U zakrpljenoj odjeći. dolazi na memberu i kaže, čuje da, da muslimani, muslimani traže za svoje čeri velik mehr kad se udaju. Velik mehr traži. Pa kaže, hoće da upozori na to, kaj ovo muslimani. Nemojte tako raditi. Zašto pretjerujete u tome? Poslanik sa nije davao mehr, nije tražio mehr više od 400 dirhima. Ja vam zabranjem da ili pre, dajete, tražite više, kad hoćete, jer kaj je to opterećuje omladinu ko hoće da se ženi. Nema para, ne može se oženiti. Danas je ponovo u Saudijskoj Arabiji tako. Kaže onaj, ja to zabranjujem. Pa je sišao smo, kaj, jel da je u tome bogobojaznost, poslanik bi to prvi radio. Da se u tome prije strah od Allaha Đelešanu i približavanja gospodaru svijetu. Pa, pa se sišao s bere i dočekala ga je žena. Žena ga je dočekala i kaže, ja emiru mu'minin, šta to ti govoriš, jel to ti zabranje da se uzima mehr više od nama ženama više od 400 dirhima, kaže, jes. Kaj, a zar ne znaš, Omere, šta je rekao Allah? kaj šta? Pa kaže, va ida hunne, kintara, kada date jednoj od njih blaga na kantare, na kantare i zlata, ne uzimajte im to. Ne uzimajte to od njih nije 400 dirhema, nego koliko im god date, ne uzimajte to od njih. Kaže, jest vallahi, kaže Omer. I vratio se na Mimberu. I kaže, o ljudi, bio sam vam zabranio da dajete često 400 dirhema, sad vam dozvoljavam i žena je u pravu. Žena je u pravu. Dakle, to je žensko pravo, žensko pravo u islamu. I zato su ashabike bile ponosne mu'minke. Ponosne mu'minke a zar Resul sada nije rekao najbolji su od vas oni koji se najbolje ponašaju prema svojim ženama? Zar Ali radijalahu nije rekao žena je u islamu kod svijet? Kod svijet. Znamo kako se svijet uzgaja, kako se njeguje. Ili što je rekao jedan islamski učenjak, žena svojom desnicom ljulja svoje čedo, svoje dijete, a ljevicom sav drugi svijet. Sav drugi svijet. To je žena kojoj mi treba da posvetimo pažnju. Pažnju i žene ne, mogu, a da ne spomenem, a da ne spomenem ponos sahabiki koje su slijedile Kur'an i sunnet. I odnos njihovo prema islamu, odnos njihov prema islamu. Samo nekoliko događaja da se pokazuje njihova čestitost, njihova bogobojaznost, njihova ustrajnost na putu istine i njihova želja za i zadovoljstvom za koliko su bile pouzdane muminke. Tri godine Resul s.a.v. poziva tajno u Meki. Tri godine u kući Erkama i Erkama se sastoji muslimani. Većina njih su bili oženjeni ili su možda svi bili oženjeni. Nikada mušici nisu saznali, saznali gdje se kriju, gdje se, gdje se sakupljaju ashabi. Šta ovo govori? Šta hoće da kažem? Danas žene smatraju, kako god se desi kakav rat, petom kolonom, one će izdat tajnu, samo ako, a tako je bilo, tako je bilo u ratu. Žene saznaju za akciju prije što pripremi akcija protiv tečenih I od, otkrivi. Dakle, poznata ženska radoznalost. A vidite kako su je sahabike izgradile. Kako su je pobjedile i prevazišle. I tri godine se poziva tajno u islam. Niko ne zna od mušika gdje se kriju. Zatim hidže. Sve su žene činile hiđu, Dva puta ili tri puta sa, poslanikom sa i sa, sa, sa, sa njegovim ashabima, sa svojim muževima, dakle trpile za islam. Vidimo Esmu, Esmu koju Resul sa veselom nazvao Datunita, Pain, glasa dvoju pojaseva, kako pomaže islam i kako je ušla u istoriju, kako je ušla u istoriju, kako je donosila hranu u Bekru, svom bavi i poslaniku sallallahu veselem. I na krilu, na krilu takvih mu'minki odgojena je generacija ashaba. Ta neponovljena. Na krilu takvih majki istinski mu'minki. I onda kad uporedimo njih i danas, naše muslimanke, jasno nam je što stagniramo. Jasno nam je što zaostajemo. I kod nas onda moraju biti problemi svugdje. U našem životu, u našim brakovima, u našim... zašto? Danas kršćani govore o razvodu brakova, pa kako god, u procentu njihovom, pa kako god mogu oni govoriti, možemo i mi. Jer ne sjedimo Kur'an i sunnet. I kod nas su veliki poremećaji, poremećaji našim brakovima. Zbog čega? Zato što nismo što ni živjeli, niti se udavali, ni želili, onako kako je Allah nam propisao. Kad neće biti problema? Pitaju mene mnogi, kakav je odgovor tvoj? Kad se desi bračni problem? Kad, se desi problem između među, muža i žene, muslimana i muslimanke, ja kažem, svaki ima problema od nas. Kao da ja nemam problema. Imam. Ali, jedino rješenje je to napiši prava na zid, kako je Allah Želešanuhu odredio njegov poslanik sallam, prava muža prema ženi, prava muža kod žene i dužnosti muža kod žene. Prava žene, kod muža i njene dužnosti. I gledaj. Pa ko od nas pogreši, vallahi, šarijetska je kazna. Moramo se tome povinovati. I vidjet će da je stvar u redu. Ako brak tada ne bude u redu, onda krivte mene <laughs> ili krivte sami sebe. Znači da smo skrenuli s tog puta. Kad god se skrene s tog puta, bit će, problem. A dunjalog svakako nije idealan život. Uvijek, uvijek, ima, problema. Dakle, to su primjeri istinskih mu'minki, koje su i mu'mina koji su radili i živjeli za islam i Allah Đelešanu je ovjekovješio njihov život i njihov trud i njihov rad i spominju se po dobru i spominjat se do sudnjega, do sudnjega dana. Zato molim Allaha Đalešanohu da nas učvrsti na istini, da nas učini dosljednim sljedbenicima Kur'ana i sunneta, da budemo od onih koji će pozivati istinsku u vjeru, koji će se boriti da Allahova riječ bude gornja, da umremo na islamu, da nam Allah oprosti grijehe, da ubrza pobjedu istine i da nas vode u sa svojim وصنيكم صلى الله عليه وسلم عندما قيسوا صلاتك آمين جزاكم الله خير سبحانك اللهم صابرا بالعلم صبرا حتى سموا الصبور يخرج العلم بفاه مثل ريحان صبور اطلب العلم مخيفا فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حبا فخور اطلب العلم مخيفا فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حبا فخور كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحدود كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصخور كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحدود كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصخور راقيا بالعلم نحو النجم مستانا شكور رافضا كل التدني رفض النفس غرور اطلب العلم مخيبا وذر به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم مخيفا ودرب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إن سألت عن إمام فقيه بالأمور ابن عباس ترنم وسيبقى بالسجود إن سألت عن إمام فقيه بالأمور ابن عباس ترنم وسيبقى بالسجود فهو كالشفعة تذهب حتى تأتينا بنور ساهر بالليل علما وبأوقات السحور وطوب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حبا فخور اطلب العلم مخيفا وذر به نور به ترقى به تحيا عالما حبا فخور ابن مسعود فقيه عالم أحيا الغفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما بالنحور ابن مسعود فقيه عالم أحيا الغفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما بالنحور وعليم الامه بالدين معاذ لا يبور اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه السطور خذ العلم مهيئا وذرهم به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم مهيئا وذرهم به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور وقد بكى النبي يوما سمع صوت جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور إذ بكى النبي يوما سمع صوت جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور اليوم كلبت ثبت منه الجذور يا أساس الدين يا صرحنا يا صلب الصخور خذ العلم مخيفا ودرب به نور بي ترقى به تحيا عالما به ترقى بنا يا عالما حبا فخور به ترقى